Ang programang ito ay nakaka nakakapogi, at nakakaganda. Mmm, feeling. Dear M.O.R. MOR. Magandang araw sa inyo, Popoy at Asmin. Ako nga pala si Maika, 25 anyos na taga Paranaque. Ang totoo, wala akong permanenteng tirahan. Palipat-lipat lang ako sa mga kamag-anak. At sa kasalukuyan nga, ay nakatira ako sa bahay ng tiyahin ko na si Martha at ng asawa niyang si Chong Martin Si Chang Martha ay sumasideline sa catering paminsan-minsan habang si Chumarte naman ay may auto repair shop. Wala silang anak kaya tuwang-tuwa sila doon ako tumira sa kanila. Maaga kasi akong naulila sa magulang at wala rin akong mga kapatid. Kaya bata pa lang ay natuto na akong umasa sa sarili ko. Medyo hindi kasi maayos ang takbo ng pamilya namin. Nung bata pa ako, pinagpasapasahan na ako ng mga kamag-anakan namin. Pero nang medyo nagkaisip at tumanda na ako, ako na mismo ang nagdesisyon para sa sarili ko. Kung saan ako titira, gaano katagal, at kung saan ako pupunta sa susunod. At dahil lumaki akong walang matinong gabay ng isang magulang, hindi na iwasang mapunta ako sa hindi magandang landas. Natuto akong buhayin ang sarili ko sa hindi tamang paraan Nagkakaroon ako ng pera sa iligal na gawaing may kinalaman sa sugal, droga, babae, underground fighting o kung saan muntik pa akong makapatay ng tao dahil sa matinding pambubugbog at iba pang hindi ko ibabahagi na. Iniipon ko ang perang nakukuha ko sa ganon mga sa ganong mga gawain Popoy at Yasmin. Pero hindi ko alam kung anong pinag-iipunan ko. Kaya ginagawa ko. Buwan-buwan na lang akong nagbibigay ng pera kay Chamarta. Sa madaling salita, hindi ako mabuting tao. Wala akong ibang iniintindi kundi ang sarili ko. Plano kong mabuhay at mamatay nang ganun ang nasa isip. Pero Popoy at Asmin, nagkaroon ata ng konting aberya ang plano ko nang magkaroon kami ng bagong mga kapitbahay. Tiger! Tiger! Ano? Nadala ka na naman sa presinto kagabi. Wala yun. Wala yun. Pabira kang bata ka. Umalis lang ako ng ilang araw. Tapos yun ang maaabotag kong kwentong mula sa tsahe mo pag uwi ko. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Huwag na huwag kang gagawa ng kalokohan, lalo na pag wala ako. Pinasakit mo ulo ng tsahin mo ah. Alam mo naman mahina puso nun. Eh. Chong, asan ba si Chang Marta? Sa kusina. Ang ginagawa? Nag-aanda na agahan. Uy, naman pala eh. Naglalakad at buhay na buhay pa si Chang. Huwag kang OA. Hindi yun ang punto ko. Ang sinasabi ko, ayus-ayusin mo sarili mo. Hindi pwedeng palagi kang labas-masok sa presinto. Ang punto ko naman, Chong, labas-masok lang ako sa presinto, hindi sa kulungan. Ibig sabihin, bali wala lang yung mga ginagawa ko. Ibig sabihin, wala pa sa level na atakin sa puso si Chang Marta. Okay na. eh ano? Aantayin ko na lang na may gawin kang ikakatake sa puso ni Marta. Isa pa, Micah, hindi rin maayos ang kalagayan ng kalusugan ko. Kapag nawala kami ng tiyahin mo, sinong mag-aalaga sa Aber? Ah, Diyos ko po. Chong, correction lang ah. Hindi niyo ako inaalagaan. Malaki na ako. Nakikitira lang ako dito. Ako pa ngayon mas nag-aalaga sa inyo eh. Ano? Ako nag-aayos ng sira dito sa bahay. Ako naghahatid sundo sa inyo. At nagbibigay din naman ako ng pera pang gastos dito sa bahay. Pera? Pero na hindi mo masabi-sabi sa amin saan nang galing. Chong. Eh, yun na, yun na. Di rin naman ako mananalo sa'yo, buisit. May ulitin ko ha. Tama na mga kalokohan, ituwid mo na yung buhay mo. Tuwid ang buhay ko, Chong. Malubak lang ng slide. Eh, ewan ko sa'yo. Bumangon ka na dyan, kumain na tayo. O Marta, bakit naman ang dami mong nilutong ulam tsaka sangag? Ano to, pang buong araw na? Hindi, bibigyan ko yung bagong kapitbahay natin at saka yung kargador nila. Bagong kapitbahay? Oo, doon sa malaking bahay. Asan? You know, you know. Nagbababa na nga sila ng gamit eh. <laughs> Kailan pa umalis na katira doon? Parang wala naman ako napansin naghakot ng gamit. Ay hindi, hindi pala. Andun pa din yung may-ari. Pero parang nagpa-redecorate ng buong bahay bumili ng mga bagong gamit eh. Di na ako nagugulat. Mayaman yung nakatira dyan eh. Eh kasi di ba mayor yung may-ari ng bahay niyan? Mayor natin? Hindi. Mayor o governor sa kung saang probinsya. Tapos kung sino-sino kamag anak yung tumitira dyan. Eh di ba anak ng mayor na yun yung nakatira ngayon? Oo daw. Baka. Eh wala namang naglalakas ng loob makipagkaibigan doon sa lalaki eh. Natatakot. Tapos ikaw, Marta, palak mong pumunta doon. Baliw ka ba? Alam mo kung bakit. Kasi oh, you know, you know, tignan mo. Nag-asawa na yata yung anak ng mayor, no? Ayun, no? May magandang babae. Ha? Oo, oh, ayun. Dali, tingnan mo. Bu, oh, nga, no? Micah! Micah! Ano? Halika ano? dito, tingnan mo. Magandang babae. ko kumakain ako. Halika na. Chong, hindi ako interesado sa babaeng may asawa. At isa pa, kung ma-excite ka dyan, nakala mo wala yung asawa mo sa tabi mo. Parang titingnan lang eh. O nga naman, Mike, halika. Tignan mo lang, Halika, Danny. halika. Mike, Tignan titingnan lang eh. eh. Una, sige na. Una. Huwag mong hinahin yung t-shirt ko, masisira. Ayun, ayun, ayun, no, sa may Nasaan? pintuan. Ayan, nakaputing bestida. Oh, oh. Ang Ganda, no? Natameme ka rin eh. So, hmm. ano gagawin ko? Ikaw naman, masyado itong masungit. Galing mo kasi, Chong eh. Ginising mo ko ng pagkaaga-aga para sermonan tapos inistorbo mo pa yung pagkain ko para lang makisyoso dyan sa kapitbahay. <laughs> Bahala nga kayo. Eh, Micah, halika nga, samahan mo ako, iho. Ano? Samahan mo kong dalhin tong mga ulat kanin sa kanila, tara. Ayoko. Yan na lang si Chong, total kayo na naman yung sabig dyan sa kapitbahay natin. Diyan na nga kayo. Popoy at Asmin, nasa tapat lang mismo ng bahay namin ang nag-iisang mansyon sa lugar. Ayon sa mga kwento-kwento, isang gobernador, gobernador daw ang may-ari ng bahay at isa sa mga anak niyang lalaki ang kasalukuyang nakatira doon. Paminsan-minsan ko lang nakikita ang lalaking yun. Hindi rin kasi siya nakikisalamuha sa ibang tao. Mailap, misteryoso, at parang may lihim. Nakakatawa, parehas kaming tila walang pakialam sa mundo. Pero paano ko nga ba nasabi, Popoy at Asmin, na tila nagkaaberya ang plano kong mabuhay at mamatay na sarili ko lang ang iniisip? Nasabi ko yon dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay may isang taong nakakuha ng atensyon ko. Ang bago naming kapitbahay na babae na hindi pa namin alam that time kung asawa ba o nobya lang ng anak ng gobernador. Ang totoo, hindi ko sigurado kung bakit o paano niya nakuha ang buo kong atensyon. Bukod kasi sa maganda siya, para kasing maitinatago siyang hindi ko maipaliwanag. Nakangiti siya at tumatawa pero parang pilit. Masaya silang tignan pero parang peke at parang umaarte lang. Kahit na parang kinikiliti ang utak ko na malaman ang lahat tungkol sa babaeng yon, ay hindi ako nagpahalata kina Chamarta at Chumartin. Kinumbinsi ko ang sarili ko na aksaya lang ng panahon yon. Wala rin namang punto dahil baka nga kasal na sila ng anak ng gobernador. Hanggang sa isang gabi, no, no, no, no, no. Chang? Hmm? Saan ka galing? Ah, uh, sa labas. Gabi na. <laughs> ano ka ba? Diyan lang ako sa labas natin. Nakita ko kasi naglalakad yung magandang babaeng kapitbahay natin. Oh, eh ba't parang kinikiliti ang puwet mo? <laughs> eh kasi friends na kami at knows ko na ang name niya. Chismosa ka talaga. Uy, yung pangalan niya, Lilian. Sige na. Sige na, Chan. Tama na yung chismis. Yung niluluto mo, sunog na. Baka nga mamaya, abo na yun. Ay, oo nga pala. Naku, buti pinaalala mo. Ay, ay, ay, teka lang. Mm. May isa pa pala akong nalaman. Hindi ako interesado, Chang. Alam mo ba, hindi pa sila kasal. We. <laughs> Yes, oh yes! so? Wala lang. At ito pa. Chang. Makinig ka. Two years pa lang daw sila nung lalaki. Tapos nag-decide sila na mag-live-in dito sa Manila. Anak nga ng politiko yung lalaki. Sino nga ba ulit yun? Um, Richie yata. Richie! Tama! Richie yung pangalan. Matanda lang sa'yo ng limang taon, Maika. 29 na nga yung lalaki. Alam mo ba, pero si Lilian. Ay, naku si Lilian. Kaedad mo lang yun. O baka mas bata pa sa'yo ng isang taon yun eh. 23 lang siya. Chang, ano naman ngayon? Bakit mo ba sinasabi sa akin yung mga bagay na hindi nga ako interesado? Eh, wala lang. Gusto ko lang ikwento. O siya, sige na, magluluto na muna ako. ka. Gumising ka lang maaga bukas, ha? Sasamahan mo tiyuhin mo. Oo na. Sige, good night. Okay. Papatayin ko ba yung ilaw mo? Oo. Okay. Hindi nasabi. Sinisigawa mo ako? Ha? Hindi. Ikaw naman kasi ayaw mo makinig sa akin. Eh, Ano paano yun? makikinig sa'yo? Alam Sa labas? sinungaling ka, ha? Hindi ka sinabi ako na Ingay, sinungaling. ingay. Ikaw lang itong masyado mapanghinala. Wala ka talaga tiwala sa akin. Ano yun? Lilia. Hindi talaga ako magtitiwala sa'yo. Baka nakakalimutan mo nung klase babae ka, sabi mo? Ang ingay nito mga to. Ah! Oh, saan ba? Malatang! Sampan mo ako, ha? Bakit sa sampan mo sa akin, Saan? Lo... Ano, ano? Sasampalin mo ako, ha? Ha? Lo, ang Richie ito, ah. ha? Ano? Ano? Hey! Hey! Anong tingin mong ginagawa mo, ha? At sino ka naman, ha? Bakit ka nananakit ng babae? Anong pake mo? Ha? Anong pake mo? Anong pake ko, ha? Oh, Sige, oh, ha? ano rin ang pake mo pag binanata kita? Ah! Oh my God! Ah! Kuya! Kuya, please, wag! Wag! Tama na, please, kuya! Ano ba? Loko ka, ha? Richie! Wag! Tama na! Brad! Saan ka ba sumusuntok? Nandito ako! Kailan meron ka! tama na! Nalasing lang yung boyfriend ko, please. Iya, tama naman na ho. Oh. Tama hey, Hey! Halika rito! Pakailan meron ka! Richie, halika na nga sa loob! Tama na, Richie. Bitiyo mo ako! Bitiyo mo! Tuturuan ko na lang siya ng loko yan! Richie! Pira! Kuya, kuya, please umalis ka na. Okay lang ako. Please umalis ka na. Hoy, lalaki! Sabi ng liga dito eh! Ano ba? Diba? Manang! Manang! Manang! Ano? Te? Liga! Ano? Mana, ana, alalayan mo mo si Ay. Casey. Pasok mo na siya sa loob ng kwarto, ha? ¿ah? Ay, ay, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ay, Lilian! Teka! Di pa ako tapos sa'yo, ha? Lilian! Kuya, kuya, pasensya Lilian! na. Nabulabog namin kayo, ha? Okay ka lang? Ah, opo, opo. Lasing lang po kasi si Nietzsche, eh. Ganun lang talaga siya kapag nalalasing. Pasensya na po, kuya. Huwag mo kong kukuyain, hindi kita kapatid. Um, mm, mm, so sorry. Pasensya na ulit. Ah, sige po. Ah, I mean, sige, pasok na ako. Pasensya na talaga. Huwag kang papayag na saktan ka niya. Ah, hindi, ano, um, ah, first time lang niya ako sampalin. Kasi ano eh, uh, uh, wrong time eh. Lasing kasi siya tapos nagkapikunan. Uh, ano, uh, eh, Pumasok ka na. Pasensya na ulit. ng tubig. Anak, nang... Chang! Iwasan nyo nga yung sumusulpot kayo bigla-bigla. Lalo na sa gabi tapos may anong kulay berde pa dyan sa mukha mo. Loko, anti-aging mask to. Antay ano? Anti-aging, huwag ka nga magulo. <clears throat> so wala palang pakialam ha? <laughs> ano? Eh, kala ko ba wala kang pakialam? Eh, bakit napasugod ka ata doon sa kabilang bahay? Eh, yung reaching sinasabi niyo, Chang, nananakit ng babae. Bakla ata yung lukulukong yun eh. Eh, kala ko ba wala kang pakialam? Chang, wala akong pakialam sa history nila. Pero hindi naman ako kagaya ng ibang tao dyan na nakita nang may sinasaktan na babae, tapos tutunga nga lang. Ah, uh, oh, sige, fine. Sabi mo eh. Matulog ka na nga, Chang. oh, basta, Micah, di pa sila kasal. Paalala ko lang. <laughs> Ewan, Chang. Popoy at Asmin nakakapanibago dahil hindi ako sanay na makaramdam ng saya. Yung tipong taos sa pusong saya. Masaya ako at tila gumaan ang pakiramdam ko nang malaman kong hindi pa pala kasal si Richie at Lilian. Pero ang saya na yon ay mabilis ding napawi dahil sa nasaksihan ko kinagabihan. Ngayon, alam ko na kung ano ang itinatago ni Lilian. Alam ko na kung ano ang nasa likod ng kanyang mapagpanggap na mga ngiti. Nasa isang abusive relationship si Lilian. Sa mga sumunod na araw, ilang beses pa naming narinig na mag-away ang dalawa. At ilang beses rin akong nagtangkang magpunta sa bahay nila pero pinipigilan lang ako ni Cho Martin. Huwag daw akong makialam. Yan ang katwiran niya. Ako, Popay at Tasmin, oo, masama akong tao pero ang kasamaan ko ay para sa sarili ko lang. Kahit kailan ay hindi ko nagawang manakit ng babae. Gumamit ng babae na may pahintulot nila, oo. Pero ang saktan sila, hindi. Kaya siguro todo-todo na lang ang pabida ni Chamarta kay Lilian sa akin. Iniisip ba niya na magpapakabayani ako at susulutin ko si ah, Lilian mula sa abusadong si Richie? Nakakatawa lang Popoy at Asmin dahil bago pa man maisip ni Chamarta ang ganong plano, ay gumagawa na ako ng hakbang kung paano ko isasagawa yon. At syempre, ang unang hakbang ay ang mapalapit kay Lilian. Ah, ano po yun? Sabi nang wag mo akong popoin eh. Ah. Spaghetti luto ni Chang Marta pinagbibigay niya. Ah, ganun ba? O, ah, sige, aakin na. So di mo ako papapasukin? Um, ano kasi... Huwag ka matakot. Tatagalan pa sila Richie. Ah. Aha? Pasok na ako. Te- teka! Oo, laki nga ng bahay niya. ah. Saan ang kusina? Um, dun. Sa may pasukan, dun sa kanan. Okay. Um, iiwan mo na lang yung lalagyan ha. Papabalik ko na lang kay Manang mamaya. Bakit mamaya pa kung pwedeng ako naman magsalin ngayon? Para, alam mo yun, hindi ka na mahasal mamaya. Ah, uh, oh, sige. So ano? Ha? Huh? Lalagyan. Plato o Tupperware? Ah, oo nga. Sorry, sorry. Uh, ah, ito, dito na lang sa platong to. Yan. Masarap yan. Ah, mm, thank you ah. Um, hatid na kita sa labas. Agad? hindi mo man lang ba ako ng juice o kaya tubig? Ah, um, ah, ano kasi? Ito eh. na lang. Hindi mo man lang ah, tatanong yung pangalan ko eh. Ah, ha? I'm Micah. I'm, ano, I'm Lil... Lilian, alam ko. Ah, Kilala mo ako? Oo naman. Ang babaeng masokista. Ah, alam mo, Micah, mabuti pa ata umalis ka na, no? Alam mo naman siguro kung saan yung pinto, di ba? Excuse me. wow. Sorry, sorry. Sarili niyan. Joke lang yun. Huwag kang magjo-joke ng mga ganun bagay. Hindi kasi nakakatuwa. Bakit? Masyadong sensitive ba yung joke ko? Kasi totoo? Please, Micah. Bumalik ka na nga lang sa inyo. Pasabi nila sa tita mo salamat, ah. Sinasaktan ka niya, di ba? Teka nga, ha? Sino ka ba? Bakit ba kung kausapin mo ako, kala mo napaka-close natin? Kapitbahay mo. Nagmamalasakit na kapitbahay mo. Sorry. Pero hindi ko naman ata kailangan ng malasakit mo. Kahit puro pasaka? Lilia, pwede ba? Tumayo ka ng maayos. Huwag mo nang subukan takpan ng mga kamay mo yung mga pasamo sa braso. Kahit hila-hilahin mo pa yung manggas ng damit mo, huli na. Nakita ko na. Nakakairita ang ganda-ganda mong babae pero para kang nanginginig na sisiyo sa harap ko. Maika, kung ano man ang iniisip mo o opinion mo, pwede ba suluhin mo na lang? Kung ano man yung nangyayari dito, kahit na nakikita mo pa akong sinasaktan ni Richie, it's none of your business. <laughs> Hindi palil yan. Pero magiging. <laughs> Anong sinasabi mo? Pasensya na ulit sa biro ko kanina. Ah. Pero itong tatandaan mo, Lilian. Yung mga tao dito sa lugar nyo, <laughs> hindi kami bulag. Hindi kami bingi. At hindi namin ugali ang magpanggap na walang nakikita o naririnig. Lalo na kapag may nangangailangan ng tulong. Bakit mo ba sinasabi sa akin yan? Ikaw, bakit sa tingin mo? Ah, Okay, una na ako. Popoy at Asmin, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Pero parang may unti-unting nagbabago sa sarili ko. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ako ng concern para sa ibang tao. At hindi lang basta concern, kundi matinding pag-aalala. Naawa ako kay Lilian dahil kitang-kita ko ang kaba at takot niya nang magkaharap kami. Tila ba hindi siya sanay na may ibang lalaki sa paligid niya. Dala na rin siguro yon ang takot niya kay Richie. Mas lalo lang tuloy lumaki ang galit ko kay Richie. Walang matinong lalaki ang magagawang saktan ang isang babae. Tuluyan na ngang naging buo ang plano kong agawin si Lilian kay Richie. Mali ang mang agaw, pero sa kalagayan ni Lilian, mas mali ang panoorin na lang siyang mabuhay sa piling ng walang pusong lalaking yon. Hindi ko alam kung hanggang saan ang kasamaan ng ugali ni Richie. Pero noong mga panahon na yon, ay disidido na ako na kahit ano pa ang gawin niyang masama, lalo na kay Lilian, ay dodoblihin ko ang balik para sa kanya. Tuwang-tuwa lang siguro ang demonyo sa loob ko dahil nakahanap ako ng pwedeng makalaro niya. Nakakatawa, Popoy at Tasmin. Hindi ko akalaing darating ang araw na makakahanap ako ng taong pag-aaksayahan ko ng panahon at ng lakas ko. At dagdag pa sa nakakatawa, eh hindi ko nga lubusang kilala pa ang taong iyon. Alam ko na marami pang lihim si Lilian, pero wala na akong panahon pa para tuklasin ang mga iyon. Basta ang alam ko ay hindi deserve ni Lilian hindi deserve ng isang babae ang masaktan sa kahit anong paraan Dear M.O.R. minutes bago magalauna ng hapon mga kapamilya. Ang lakas maka ano nun ha? Ang lakas maka action star nitong Kasama uh, ah, maka bodyguard <laughs> ng peg. Uh, itong si uh, Maika. Ah, si Maika na hindi mo alam kung ano ba ta at gusto lang talaga niya ng away o ng eksinadora lang talaga siya sa buhay. Ayan, pero hindi kasi merong uh, mga tao talaga na uh, na hindi matitiis yung uh, pananakit sa isang babae. At isa ako ron, Hasmin. Talaga? Ayoko nang uh, nananakit lalo yung uh, ah, physical na pananakit. Ma- makikialam ako doon. Mm. Mm-hmm. Kasi ano, tag dito, hindi, ilagay ko lang doon sa sitwasyon na. Mm. Kasi uh, ikaw siguro pag nakita mo harap-harapan, Oo. Diba? Pag nakita mo harap-harapan, eh paano kapag iba nasa loob ng bahay, narinig mo lang, parang si Micah kanina, susugod ka ba basta-basta? Eh kung nasa loob ng uh, bahay nila, baka Oo. makasuhan pa ako ng trespassing. Correct. Yun nga eh, di ba? Mm. Yun nga ang inalala ko kay Micah na Ah, uh, oo, maganda 'yan, 'di ba? Uh, maganda 'yan na meron kang kumbaga instinct na talagang gusto mong ayaw mong inaapi yung mga babae. Mm. Pero hinay-hinay din lang yan. kasi may mga ganyan eksena na pumasok agad-agad sa bahay. Oo, pero kasi uh, dahil nga sa si Maika naman mm. eh hmm. meron sariling paniniwala labas sa pasok nga, 'di ba? Sa presinto. <laughs> Kaya wala rin siyang pakialam. Wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam. Mm-hmm. Pero uh, yung sinasabi ko naman sa akin, oo naman, pero pag-iisipan ko. Oo. Correct. Kaya ngayon nga no, um, may mga may may natural instinct tayo mm. na ganyan mga kapamilya at hindi naman masama 'yon. Ah. 'Di ba lalo na nga parang ano lang yun ipagtulong eh, sa ba may nakita kang pulube, ah. 'di ba na hinihingal o nahimatay tutulungan mo. Parang ganun din lang yan. Eh. Mm-hmm. Eh. Yun nga lang sa mga ganyang kaso, mga kapamilya, huwag tayo basta-basta magpadala sa bugso ng damdamin natin. Pa- panghimasok Kaya, yan. Correct kasi baka yan din ang ikapahamak ninyo, 'di ba? Ninyo alam yung tutulungan nyo din pala eh maka, makahanap talaga kayo ng katapat, sang gano din 'yun. Oo. 'Di ba? Ma-misinterpret yung pagtulong, yung bigla kang 'di ba saksakin yeah. o barilin bigla, 'di ba? May mga ganyang eksena kaya ingat-ingat din lang. Kumbaga, yeah. Uh, Tsaka although baka ano, baka si Lillian din yung nag-request na ganun. Baka yun pala ang ano niya, ang uh, hobby Ah, ni... Ni Lilian. Gusto na, niya nagpapabugbog. <laughs> Papabugi. Nag-request May pala tawag siya. dun eh, di ba? Masokista ba yun? Masokista. <laughs> Hindi, joke Oo, di ba? Trip-trip lang. Ah. Ano ba, naglalaro kaya kami? <laughs> Nalaro kami ng touch taya. pa napalakas lang yung tulak niya sa akin. Kaya nagkapasa-pasa ako. Kahit puro pasa. Ay, naihulog lang ako sa hagdan na ganun. Correct. Ay, naitali lang ako ng patiwari. Akala niya kamay ko yung pa ako. Naglalaro <laughs> kaya kami patintero. <laughs> patintero pero may kasamang latigo. Ganun. Yan. At ang uh, isa pa dyan, naku, baka yung mga kapitbahay mo pala yung mga artista. Nagpa, mm, nag, ano, nagpa-practice. Nagpa-practice ng mga linya. Correct. O baka balay yun naman ang mga kapitbahay niyo, mga stuntman. Mm. Di ba? Tumatumbling-tumbling. Tumatumbling-tumbling. O yan ang kabuhayan nila, di ba? Diba? Masyado kang pakialamero. Pinakialaman mo yung practice nila. Uh, y- yan oh. yung mga joke time lang mga kapamilya. Pero uh, <laughs> merong ano yan, merong uh, bahid katotohanan na uh, wag din basta-basta papasok. Mm-hmm. Lalo na yung uh, private uh, property nila. Correct, private place nila Ayan, yan. Pwedeng uh, sana uh, kung ganyan, ang pinakamagandang ginawa ni Micah yung uh, tumawag siya sa barangay. Tama, yun nga. Kumbaga hindi naman... Sa otoridad. Tama, kasi ang pagtulong mga kapamilya, hindi naman yung ikaw mismo yung pupunta doon para ipagtanggol yung isang tao o iabot mismo yung tulong. Mm. May mga paraan din tulad ngayon sinabi mo, Popoy, pwede kang tumawag sa ano, barangay. Sa, sa pulis. O sa pulis, sa barangay. O tulong na din Oo, yun. Pero kung sakali sa pampublikong lugar ginawa yung uh, ganyan pambubugbog o kaya ng pagmumura sa babae, pananakit, uh, eh meron kang pakialam dyan. Halimbawa, nag-aabang ka lang sa MRT o sa LRT. O, di ba? May nagkasakita magsyota mm. Mm-hmm. doon o mag-asawa. Eh, teka lang, wag dito. Mm-hmm. Get a room. Correct. Mm. Pero alam mo, oo nga, alam mo, nowadays, bihira na lang ako makakita ng ganyan. Na ano, na nagsasakitan? Na, ah, hindi naman. Yung marami, nagbubugbugan, marami sa mali. Ah, yung mga, yan, eh. ah, yung mga ano, yung mga... Yung mga concerned nag, ah, ba? Ah, nagkakawang gawa. Iba o nagkakawang gawa. Kasi naalala ko minsan, Popoy, ako nga, nung minsan, nag-away kami ng dati kong ano, dati mm. kong Joes noon. Yun din, may sakitan din, may ano, kurutan. Nagkapisikalan kayo? Kapisikalan din kami, oo. Yung mga tao. Talo siya, ano? Ikaw ang pinigil ng mga nga. tao, no? may pagkaganon na din yun. And <laughs> ito ka na nga, nakakainis ng mga nanood sa amin, mga lalaki. Mm. Imbis na tulungan ako, pinagpustahan kami. <laughs> Naloka ako, nag, naglalaglag ng mga 20-20. Sabi ko, alam ba may nagkakarakrus na sa gilid namin? Yung pala may pustahan na. Pustahan. Salamat kayo, nanalo ko doon na. Oh. Kung hindi, lugi uh, kayo lahat. Yumaman nga raw yung ano eh, yumaman Oo yung mga pumusta sa'yo. Ang, ang masama doon, hindi ako binalatuhan. Wala akong parte. Nakakaloka. Kaya hinamon mo rin ang balita ko eh. Hina- binugbog mo rin binugbog yung ano. Binugbog ko isa-isa, eh. charing. <laughs> Pero hindi, seriously mga kapamilya, iilan na lang yung mga ganyang lalaki. Kasi mahirap. Diyos ko yung pagpapaupo nga lang sa MRT, nakita yung babae nakatayo, mm. yung lalaki nakaupo magtutulog-tulugan, di ba? Yun na nga lang eh. <laughs> Hirap na makahanap ng ganun. Yung Oo, pero dito kasi sa mga sakitan-sakitan as minakatakot din ngayon kapag ka magpapadalos-dalos ka. Dahil hindi mo na alam kung, uh, di ba, sa kalsada nga lang, dati dati, merong uh, uh, ano to, uh, yung road rage na tinatawag, makikipag-away. Kasagutan lang dati. Mm. Uh, sabi mo na, nagkakamuran. Pero uh, yung iba talaga, kargado ng baril. Tama. Kargado ng kung ano-ano. Yung iba naman, yung mga napapanood <laughs> sa Facebook nito na mga boxer. May mga oh. boxer pa lang. Talagang uh, suntukan na, sapa ka na. Ay, makipag-usap na lang. Correct. Iba Ay, nga nako. may ano, mga kanyunan, ganyan. Charing. Ay, talaga. Ah. <laughs> Militar labanan. Hindi, yun nga. Yung iba nga, huwag wag mo masyadong nadaanin sa ano, mm. init ng wag Pabigla-bigla. Wag pabigla-bigla. Isip-isip na. Yeah. Pero ang uh, maganda rito, Hasmin, sa nangyari sa first uh, part, eh, yun nga yung sinabi ni uh, uh, Maika na merong uh, parang may transformation. Mm-hmm. May pagbabago sa sarili niya na nakikita siya. Yung concern niya sa ibang tao eh parang uh, may gumising. Charing nga, pero kung tsaka yan, gigising ba talaga? <laughs> kung nagkataon lang na ano kasi maganda, ganyan, api. Pero kung chararat yan, malamang, Nainap. malamang binuyo mo pa yung lalaki. <laughs> Sige, bugihin mo yan. Ganyan tapos mga tsaka, binubugi. Oh, grabe ka naman. Baka ganunin mo. Pero hindi, sana lang talaga, no, sa lahat, ganyan talaga siya. Mm. Are you speaking from experience as me? Mm, may medyo. Charing. Yan, yun nga yung nangyari Sige, sa'yo. Sige, sa pakan mo yan. Oo. Nakakainis. Ah, sige. Talaga. Charing. Ito muna ang mga reaksyon ng mga kapamilya natin. Uh, sabi, uh, Baby Girl has mean at Guapopoy, ang ganda ng kwento ngayon. Naalala ko kasi nung uh, mga panahon ng uh, kalokohan ko rin at di ko inaas ang di ko inaasahan eh may isang uh, babae lang ang uh, nakapagpabago at nakapagpatuwid sa baluktot kong paniniwala sa buhay. Ay. At uh, doon ko napatunayan na may nakalaan palang tao na magpapabago sa buhay ng isang tao. Ay. Yan ang uh, sabi ni uh, hmm, nasa na to? Uh, Andy? Po? Noblesa? Ayun ba? <laughs> Ayan. Oh. Ng uh, ah, Kamali. AKA Flip ng Kamalig Albay. Also mm. known as. Siguro yung principal nito yung tinutukoy niya. No? <laughs> Magtutuwid daw ng buhay niya eh. Principal lang naman yung mga ganyan eh. Charing. Okay, mga guidance counselor. Oo, oo mga ganun. Ito naman mula kay Mariel Burling. Magandang buhay sa cute at poging DJ Baby Girl last minute Popoy. Hala kayo! <laughs> Talaga? Hala! Oh. Ano 'yon? Charing. Hala kuya, ba't ganyan ka naman? Magbago ka naman, baka mamaya sa kulungan ng ending mo. Kawawa naman ng mga tito at tita mo na nag-aalala. Ayan, baka sinadya ng pagkakataon na makilala mo yung si Ate Lilian para magbago ka na. But I salute you kuya kasi hindi naman pala sa lahat ng aspeto ng buhay mo, eh masama kang nilalang sa mundong Earth. Ayan. Pero kuya, hinay-hinay lang po. Sa pagtatanggol kay ate, baka yan pa ang magdulot ng hindi maganda para sa'yo. Yun. Uh, pinapakita rin ni, ano, ni, uh, sino to? Si Maika, di ba, na kahit na bad boy yung uh, imahe mo sa ibang tao, mer- meron kang kakayanan na gumawa ng uh, maganda naman. Tama. Uh, ito, sabi niya, Missy uh, Colipano, I like Maika. Gusto kong... Uh, uh, ano to, ang pagkasuplado niya at masungit. Ayan, ganyang tipo ang mga lalaking seryosong magmahal. Gustong gusto ko ang uh, mga lalaki na may pagka bad boy. O, kita mo? Ay, kasi, alam mo may mga ganyang oo, babae. Kasi sila ang tipong nagmamahal ng seryoso. Kaysa sa mga lalaking uh, mababait kung tignan, mga nasa loob naman ang uh, kulo. Hashtag uh, who goat. <laughs> Pero alam mo, totoo yan, may mga babae ang gusto mga bad boy. Ako gusto ko yung mga ganyan, medyo ano, mm. bad boyin. Oo. Oo, yung mga dating ano. Kasi parang feeling mo, lalo na kung halimbawa yung personality mo eh, eh you have a strong and dominant personality. Mas gusto mo yung mas mas strong tsaka mas dominant yung personality sa'yo. Mm. Oo, pero ang ending, wala. Opposite din yung nakuha Hindi ko. ba? Kevin. Eh. Kuha ka na lang kasi ng boy. Ah, Kasi ikaw na yung bad sa Ah. relationship. Tapos boy. <laughs> Bad boy. Alisin ang letter D. Charing. <laughs> Charot. eh di naging ah, ab boy? Yeah. Uh, Aboy. na lang. Masakit kasi yun. <laughs> Charing! Mula kay Jeffrey Dakuyan. Ikaw nagsasabi Gandang niya na. tanghali, hmm. machong mm. gwapitong popoy at sexy Hasmin. Ang ganda naman po ng kwento ngayong tanghali. Sabi nga po, di ba, ang lahat ay kayang baguhin ng pagmamahal. Mm. Oh, ito, sabi niya, Ronaline Rojo, yan ang tunay na lalaki, Kuya Maika. Concern sa babae. Sabi nga niya, Robin Padilla, ang babae, minamahal yan, hindi sinasaktan. Keep it up, Kuya Maika. I-push mo yan. Taray. Ah, di ba? Binosis pa Ulitin yung mo nga yun, ulitin mo nga yung ano. Ang babae, minamahal yan. Hindi sinasaktan. Kaya para sa liver lover, mag-liver aid. Charing! <laughs> Mga liver lang. <laughs> Diyan parang konti na lang para mga chong. Rock and roll tayo <laughs> mga chong. Ikaw na yan. Chupepe. Oh, eto mula kay ah, Ed Sabio. Wow, kahit gaano kasama ang isang tao, once na tumibok ang puso, magbabago. Sa una, hindi kaya maamin dahil sa pride, pero lalabas at lalabas kung ano ang tinitibok nito. Ah, ayun. Uh, ayon kay Neil, ang ganda ng first part ng kwento. Sa buhay ng tao, darating at darating talaga ang pagkakataon na ma- makakapagbago ka kung uh, ano at kung sino ka. Kaabang-abang talaga yung second part. Good afternoon po, Popoy at Hasmin. How nice ng kwento. Mukhang pag-ibig ang siyang magpapabago sa takbo ng madilim na bundo ni Kuya Maika. Ito ba yung magbibigay daan patungo sa maliwanag landas? O ang pagkakataong mas magpapadilim palalo sa dati ng madilim at nakagis ng walang katuturang mundo? Wow! Lalim. Ito ang hugot. <laughs> hugot. At sana merong question mark. Parang puro katanong ate, ha? Ano nga kaya ang magiging bunga ng pakikialam nila sa buhay ni Ate Lilian. Oh, ito, may kasunod pa. Excited na ako sa second part. Mm. Ayan, yun ang sabi ni... Uh, Rezi. Rezi, Rezi Perez. Perez. Ayan, na ang daming katanungan ha. Doon Oo. sa Soko pumunta, te. Ayan, tsaka, and <laughs> then, ah, dito lang kay, no? kaya, ah, Maika, ah, nakakalungkot lang na isipin na merong mga, maraming mga taong katulad ni Maika na naghihintay pa ng ah, ibang tao para baguhin, nila yung ah, buhay nila. Pero salamat na rin dito sa mga taong dumarating naman sa buhay natin para tulungan nga tayong magbago. O mm. yung ah, parang ah, i-fuel, o parang ah, pabilisin yung pagbabagong dapat na na pinangahawakan na rin natin. Tingnan na nga lang natin mm-hmm. kung paano nga ba to. As sigurado may magbabago eh sa second part. Kung maganda o pangit, hindi natin alam. Tama yung sinabi ni Rezi. Tama, kaya alamin natin mamaya mga kapamilya sa second part kung ano ang pagbabago na magaganap kay Kuya Michael. Eksklusibo! Dito lang yan sa... Eksklusibo! Sa... Soko! Charing! scene of the crime <laughs> operatives. Tignan natin kung merong mangyayaring kasoko-soko ano. Hindi kasi mali mo, anak ng ano yun, gobernador. Uh-huh. Powerful yun, di ba? Kakantihin niya yon. Sino lang naman ba siya? Si Micah. Tingin sa mga pelikula eh. Mamaya may mga <laughs> bodyguard pala tong si kuya. Di ba pinaresback si Hindi, pero- Mike? Kalala kung babae ang ano. Pero kung nakapasok siyang ah, ganun, baka wala namang mga bodyguard. Baka ito yung mga... mga bulldog. Tulog yung mga ah, bulldog. Ah, <laughs> baka ito yung ah, sinasabing matino naman mga politiko. Ah, Ay. yung mga anak lang yung medyo malaki ulo. Eh, parang Tingnan natin, eh, mas may mga anak nga spoiled brat, 'di ba? Uh, 'Di ba? Yung mga mabait ang magulang oo, pero yung mga anak brat, merong oo, ano, gagamitin yung power ni gagamitin yung power ni <laughs> daddy. Kukunin uh, yung mga bodyguard ni daddy. Uh, oo, tapos yan na uh, ipapahunting si Mika. Tapos uh, aabot sila ng Bagyo. Ito na mag-ahabulan na ngayon. Ay, nako. Mag-ahabulan ang mga bulok na sa Correct. Kahit gaano sila kayaman, eh bulok ang mga sasakyan Tama. ng bodyguard. Walang aircon. Correct. Nakabukas At, ang mga bintana. Correct. At para naman, syempre si Micah, mahirap, mm. wala namang sasakyan, syempre mahahabol siya agad, mm. kukuha ng truck, mag-aabang ng sa Baguio, 'di ba may mga truck na nag, deliver ng mga gulay. Titimbrehan niya yung truck. Pag binababa na yung mga delivery ng gulay, saka siya sasakay doon sa driver seat. Ah. Itatakas niya yung truck. Si Lilian, kasama si Lilian. Oo, kasama si Lilian doon. Yan. Tapos ngayon, uh, si Lilian pabababain niya dahil nakarating na sila sa isang warehouse. Ay, oo. Na walang uh, ah, kagamit Aba- aba- abandoned. Abandonadong warehouse. Abandonadong warehouse. Pero, yeah. pero ah, gumagana ang uh, mm-hmm. yung mga makinarya na nasa loob. Correct, oo. Mm-hmm. Abandonadong warehouse pero may makikita ka sa gilid. Merong uh, table set up, yung mga nag iinuman na, may mga bote ng gin, may mga natirang pulutan. At wag ka, Hasmin, kahit nakalayo na sila at nakapagtago dun sa, anong yon Sa warehouse. Dun sa warehouse na yun. Masusundan sila ng mga bataan. Ay, et ito pa nakakaloka, mo. nagpuputukan na, nagbabarilan. Ah. Pero mo moment, nag-moment si Lilian. May litanya. At si Maika. Mahaba yan, two minutes. Two minutes, nagtitigan pa, naghawakan pa ng pisngi. Mm-mm. Tapos, Mag- mag-iingat ka. Correct. Mahal na mahal kita. Tama. Kahit na ang bumabackground na sa kanila yung mga... Mga, yung mga oo, ganyan. Oo, ganyan. Mga, ayan na, ayan na. Ay, 45, arma-arma light na yan, arma light na yan. Oh. Basuka, wala tayong basuka dyan. Mahal na mahal kita. O kahit pinapasubukan sa mga granada-granada, Ma- no? Mahal din kita, huwag ka mag-alala. Magtago ka na muna ron sa ilalim. Sa ilalim ng drum. Yan, yan. Ma- sa loob na lang, sa loob Sige. ng drum. Sige, dyan ka lang. Kumuha ka ng dos por dos. Oh para kung sakaling may makalapit sa atin. Correct. Paluin mo sa paa, sigurado makakatulog yun. Correct. At ito, nakakaloka. <laughs> nakakaloka ng Popoy. Ang daming bataan ni, ni Gob. Yan. Daming bataan ni Gob, baka 30 sila. Pero sa dami niyan, pag pinalo mo yung isa sa binti, so, hindi na makakagalaw yan. Domino effect. Pag mm. pinalo mm. mo yung isa, oh mat- matutu ma ano siya matutumba, tutumba oh. din yung iba. Tutumba 'yun. At ang nakakaloka matatalo ng isang tao yung 30 katao. Yeah. Tapos, ito pa ang pinaka nakakaloka doon. Sa dulong-dulo, pagpatay na lahat, dadating yung mga pulis. Uy, grabe ka naman. Huwag dadating naman, ang mga pulis doon. Huwag naman ganyan. Oo, totoo. Na, grabe ka naman, na, na, na nakasakay sa owner. Owner Ay. kasing ginamit. Ay, owner na may kalawang. Ay, tapos mga nakatali ng uh, good morning <laughs> towel. Correct. Sa, sa, sa noo. Oo, dadating sila. Pagkatapos noon, freeze, Popoy, freeze. Ay, hindi freeze. Sa, meron pang Taas ang mga kamay. Oo, taas ang, kahit mga patay na, taas pa rin yung kamay. <laughs> Ay, makakapagtaas pa ng kamay, magtaas yung hindi na, okay na. Pero be, eto ang catch doon, buhay pa pala. Ha? Si kuya, si yung nambubugbog, yung anak ni Gob, buhay pa. Meron pang final May ano. final hurrah. Ba? Meron pala siyang dinamita sa katawan. Alaka. Di ba, taray, parang dynamite fishing lang ang <laughs> May dinamita siya sa katawan. Hindi ka mapupunta. Lilian, sa kahit na sinong lalaki, hindi ka pakikinabangan ng iba mm. ako lang. Pipindutin niya ang remote control ng dinamita. Mm. Sasabog siya. Akala niya sasabog din si Mika at si Lilian, pero nakatakbo sila. Yeah. Habang sumasabog ang background, tumatakbo sila ng slow-mo. Freeze, lalabas ang title ng pelikula. Ang utol kong huli. <laughs> <laughs> Ayun na po yung buong kwento. Wala na pong part 2. Describe na po namin. Hindi. Yun, yun, yun yung karaniwan natin nakikita sa mga malapelikula nga parang ganito ang... Ano uh, ko ah, yung utol kong hoodlum. Uh, <laughs> mga bad boy image, di ba? Sabi ko, ang ending yan, utol kong hoodlum talaga po po. At <laughs> tingnan natin mga kapamilya. Ikaw talaga, nakarinig ka ng, ng ano, anak ng Nalala ko, politiko. Ano kasi nakikita ko sa itsura ni ano ni Mika. Micah. Ang, uh, Ma- Micah, yung napepeg ko. Ah. Si Robin Padilla talaga. Ah, ah, ah. Oh, Ay, ako ako iba. itsura niya? Iba rin, iba rin. Sino? Ronnie Ricketts. No. Or mga Jerry Craval, mga ganyan. Ah, Je- Rudy Fernandez. Uh, ah, Rustom Padilla sa pelikulang Mista. Oh, sige, wala, wala nang wala, wala na. Okay na ako. Okay na ako ron. Oo. Hindi ko na ilalabas sina ano. Hindi ko na ilalabas yung sina Gary Estrada, Ay, oh. sina Victor Neri. Sina Joko Diaz. Ah, Joko Tago mo muna yung mga yan. Ah. Una na tayo sa Ultimate Rustom eh. Ayan, sina Na tayo eh. Mga Oo. Sino-sino pa ba yung mga bata Bong Revilla. Nga, mga... Oh. Yung mga Philip Salvador, ayan talaga yung mm. mga Rudy, oh. yung mga ultimate oh, na yan. Pero Roy Binson, mga uh, ganyan. yung matitindi na, Rostom Padilla. <laughs> yun ang titimbog sa, oy, hello, ang gwapo kaya ni Rostom noon sa ng Mista. Oo naman, may gustong-gusto kong eksena ron. Anong gusto mong, ano yung eksena sa Mista? Yung uh, nagkaangasan sila ni, ano, ni Gary Estrada yun, kundi ako nagkakamali. Gary Estrada? mm Mista Gary Estrada. Wala si Gary Estrada doon. Hindi, doon. hindi sa Mista. Yung ano, yung parang sila mga estudyante. Ah, alam ko yan. Ano yun? Uh, yung anak sila ng mga, mga camper. Oo. Mm. Yung mga sakit sa ulo. Ah, ah. Alam ko yan. Sandun pa si Bingloy Saga. Si Bingloy Saga na ano pala, asset pala. Ah, ganun. Ah. Alam ko yan. Nasa si Kimpi De Leon. Ha? Ah? Nandun din si Kimpi De Leon. Ay, Sigurado ka. hindi ba? Parang usapan na ng Teacher's Enemy? Hindi. <laughs> <laughs> Wala si Kimpi doon. <laughs> alam ko yan! Hindi, basta yun ang alam si ko. Si Joko Diaz nandun din. Parang, parang. Naghanda sila ng pagkain, tapos nilagay nila yung mga pagkain sa mga kilikili ah, nila. Tapos sinostage sila pala Oo. dun sa school na yon. Tapos ang ending naman, nag-prepare sila pagkain. Naging, Kina- naging magkakaibigan din sila ng mga Correct. kalaban. Basta gusto ko yung nag-aaway sila ni, ano, ni, Ni Gary Estrada. Yung talagang parang halos nose to, bago pa nag nose to nose si Ganda, parang halos nose to nose yung pag-uusap ni <laughs> Rostom Yung tsaka ni ganda. Sino Sinong ganda eggsi natin? Hindi, si Vice ganda. Ay, ah, okay. Bago pa napakauso yung nose to oh. nose. Oo. Pero oh, promise, no? Na- na-miss ko nga yan. Feeling ko si Rostom nagpauso. Nakalimutan ko na yung title ng pelikulang yan, pero Oo, napanood ko ganda yan. Maganda yan. Ayan mga kapamilya, 17 minutes makalipas ang uh, alauna ng <laughs> hapon. Uh, abang tayo para sa second part nitong uh, storya ni Micah dito sa Dear MOR. Kasama nyo nga po kami. Ako si DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl girl, Hasmin. Pero Hasmin, bago yang uh, bago tayo magtuloy sa commercial, alam mo ba nakikinig sa atin ngayon yung mga taga Mandawi Foams. Ayan, Ayan na. Ah. nagte-text sa atin sa 2366. Mga taga Mandawi Foam ha, ah. wala pa kaming foam hanggang ngayon ha. Oh. <laughs> yung mga plato namin, wala dudumi na. <laughs> Ayan ha, yung mga taga Mandawi, lalo na sina Rami Corsino, si uh, ito si Julius Philip Bugasha at uh, si birthday boy na si Brian Sarmento. Happy happy birthday to you and may you have many more birthdays to come uh, Mandawi Foam Furniture uh, Kainta Branch. Maraming salamat po sa inyong laging pakikinig sa Dear MOR. Dear MOR. Ang programang ito ay nakakapigi, nakakapogi, at nakakaganda. Mmm, feeling. <laughs> at Asmin, nagpatuloy ang pakikipagkaibigan ko kay Lilian. Sa tulong ni Chamarta, nadadalaw namin siya kapag umaalis si Richie. Si Chumartin naman ang nagsisilbing lookout. Nasa buka na kasi ng village namin ang auto repair shop niya. Tinitimbrehan niya si Chamarta kapag nakita na niyang dumaan na ang sasakyan ni Richie. Pero kahit na anong lapit ko kay Lilian, siya naman ang paglayo niya. Oo, nakikipag-usap siya sa amin ni Chamarta pero piling-pili lamang ang mga sinasabi niya. Kahit ang mga kilos niya ay limitado rin. Hindi siya pwedeng lumabas ng bahay kapag wala si Richie. Bawal din siyang tumanggap ng mga bisita hanggat walang pahintulot ni Richie. Wala siyang cellphone at kahit telepono sa bahay ay hindi rin gumagana. Pili lang ang mga pagkakataong nakakalabas si Lilian kapag inutusan ni Richie o kaya kapag may kailangang bilhing importante na siyempre dapat alam din ni Richie. At iyon ang mga pagkakataon na sinusunggaban ko. Hindi lang para makalapit kay Lilian, kundi para mapasok na rin ang teritoryo ng kaaway ko. Manang pabili. Oh, Maika, anong gusto mo? Yossi, yung nasa dulong kaliwa. Ilan? Isa lang. Oo. Salamat. Nang, tsaka nga, ano pala, yung in-order daw ni Chang na longganisa. Kukunin ko na. Ay, oo, kukunin ko sa likod ah. Sige. Teka, si Gillian ba yung naglalakad? Si Gillian nga. Anong... Ah, manang, balikan ko na lang ho ha. Ah. May emergency lang ho. Sige. Lilian! Lilian! Ay! Lilian! Maika? Akin na nga yung mga dala mo. Ah, eh, hindi, eh, hindi okay lang. Maika, okay lang talaga ha? Ako na, ako na please. Ah, please Huwag mo nang kunin, hawak ko na eh. Iahatid na kita sa inyo. <laughs> Naku, wag na Maika. Wag na please. Maika, kaya ko na to Lilian, tatlong malalaking grocery bags to. Pawis ka na nga oh. Asan ba yung kasambahay nyo? Um, ano, ah, d- day off. Day off ni Manong. Day off? Araw ng Martes, day off ang kasambahay ninyo? O- oo, kaya please, akin ah, na yung plastiko. Amin na nga. Maglakad na tayo. Oh, ikaw. Lilian, pinapatagal mo pa ito lalo eh. Maglakad ka na. Oh, ikaw. Akong bahala. dito na lang tayo ha. Ah. Sige na. Ako na magtutuloy. Ibigay mo na sa Ano akin. ka ba? Ay na tayo. Yahatid oh. na kita sa pintuan. Eh, Oh, dito na tayo. Do-doorbell na ako. ah, okay na, Maika. Ako nang bahala. Salamat ha, ah. pero please, please lang makinig ka na sa akin. Umalis ka na. Bilisan mo na, Maika. Maika, Maika, uwi na bang problema mo? Lilian, Ah. bakit ang tagal mo? At ah. sino tong... Ah, hi. Ako nga pala si Maika. Pamangkin ako ni Chong Martin yung tumulong sa'yo mag-ayos ng nabangga mong kotse. Ah. Oo. Mm. Nakita ko kasi si Lilian sa kanto, hirap na hirap sa mga plastic bags. Kaya, ayun, tinulungan ko na hanggang dito. Ah, ganun ba? Um, uh, ipapasok ko na yung mga groceries, ha? Ah. Ako na, ako na, ako na. Oh my God! Excuse me, Richie, ah. Sa kusina ko na nilalagay, di ba? Ayan. Ah. Mukhang alam na alam mo kasi ng kusina namin ah. Um, Richie, ah, Eh, um, ilang ano? beses na kasing kwento ni Chong Martin yung loob ng bahay nyo. Eh, ah. tinor mo daw siya eh. Ah. <laughs> Elips na elips nga sa ganda, tsaka sa laki. Kaya nung pagpasok ko, nag-guess ko kaagad kung saan yung kusina. Ganun. Hmm. Gusto mo ba ng ano? May inom? huwag mm, na Richie. Baka hinahanap pa siya ng channel, Sure! diba? Sige ba? Ah, sige, tara dito sa garden. Okay. Dito ka lang sa kusina, Lilian, ha? Ah. Maganda ka ng pananghalian. Ah, sige. Ah, Mika, halika. Sumunod ka sa akin. Buka. <laughs> Salamat. <laughs> Whiskey. Tanghaling tapat. <laughs> Kanina pa kasi ako nagre-relax dito sa garden eh. At hindi kumpleto ang pagre-relax kung walang isang bote nito. O bakit ayaw mo? Di mo kaya? <laughs> Ay, wa-effect na sa akin yung lasa niya, Richie. Hmm, that'd be good. Here. Salamat. So, tell me, Micah. Bakit mo tinulungan si Lillian kanina? <laughs> Sinabi ko na sa'yo, di ba? Nakita ko siya sa kanto. Hirap. Ah. Yun lang ang dahilan. Baka dahil type mo siya. <laughs> Hindi naman ako opportunista, Richie. Mm. <laughs> eh bakit naman kasi ngayon pa nag-day off yung katulong mo? Day off? <laughs> Hindi day off ng katulong namin. Ang totoo, pinalayas ko siya. Pinalayas? Oo. Oh, napakapakailamere. Eh, ang pinakaayoko kasi sa lahat yung taong nangingialam ng buhay ng may buhay. Mausisa, tanong ng tanong, parang asong gumagala at umaamoy sa teritoryo ng iba. Alam mo yun? Naiinis ako eh. Nangangati yung palad ko na parang gusto kong manampal na manapak na ewan. <laughs> Naiintindihan mo naman siguro yung ganung pakiramdam, di ba? Oo. Parang ngayon. Literal lang. Ah. Makati talaga yung palad ko eh. Magkakapera yata. <laughs> eh, sabi mo, ah. pinakayaw mo yung nangingilam. So ano, nasampal o nasapak mo na ba yung katulong nyo, ha? Gusto mo ba talaga malaman, Micah? <laughs> Secret. <laughs> Kala mo ah. Hindi ko sasabihin sa'yo. Hindi <laughs> ko sasabihin sa'yo. <laughs> Sige ka. Baka magaya ka sa katulong namin. <laughs> biro lang, Micah. Biro lang. Pero sabi nga nila, jokes are half meant. May sapak sa ulo. Iyan ang agad kong naisip kay Richie sa unang pagkakataon naming magkausap. Sa kilos pa lang niya at pananalita, halatang hindi normal ang pag-iisip niya. Amoy alak at sigarilyo, namumula ang mga mata, at para galing sa ibang mundo. Yan ang ilan sa mga obserbasyon ko. Hindi man siya literal na baliw, pero umaalingasaw ang itim niyang kaluluwa. Ramdam ko dahil ganun din ang kulay ng kaluluwa ko. Sabi nga nila, it takes one to know one. Lalo lang akong ginanahan sa bala ko, Popoy at Asmin. Lalo pat sigurado na ako na hindi ligtas ang manatili pa si Lilian sa mansyon na yon. Wala akong yaman o kapangyarihan o mga koneksyon na pwedeng ipangtapat kay Richie. Pero may mga sarili akong pamamaraan na pwede kong magamit. Yun nga lang, kung ako ay dahan-dahan maglatag ng baraha, ito namang si Richie. Isang bagsakan kung bumanat. Micah! Micah, gising Micah! Chang, ano? Tumayo ka, sandali! Bakit anong problema? Si Lilian! Ano nangyari kay Lilian? Marta! Umalis si Richie! Umalis na! Umalis na si Richie! Dali, Micah! Puntahan mo si Lilian sa bahay nila! Ay, bakit? Ano ba nangyari? Nakarinig kami ng sigawan at saka... Naku, nagkabasag-basag yung mga kung ano-ano! Ano? Nakita ko nag-drive pala si Richie. Puntahan na natin si Lilian, Micah! Halika na nga, Chong! Lilian! Lilian! Lilian, nasa ka? Lilian! Chong! Eh, tingnan mo nga yung kwarto dyan sa baba. Akit ako. Oh, sige, sige, sige. Lilian! Lilian! Wala dito. Lilian! Lilian! Lilian, nasan ka? Li... Isting bahay to. Lilian! Lilian! Lilian! Lilian! Lilian, naririnig mo ba ako? Lilian! Micah, oh Micah, oh anong ginagawa mo dito? Umalis ka na! Si Richie! Wala si Richie! Wala si Richie! Halika na! Dadalhin kita sa amin! Bubuhatin kita! Kumabit ka sa balikat ko! Ayoko, oh Micah! Hayaan mo na ako! Kaya ko yung sarili ko! Ano? Anong kaya may putok yan labi mo? Kasi lalo lang lalala. Tama na! Pag tinulungan mo oh, pati ikaw madadamay. Eh di madamay na ako madamay! Huwag ka na magsalita! Halika na! Tuluyan ang naubos ang pasensya ko, Popoy at Asmin. Sobrang galit na ang naramdaman ko nang ako na mismo ang nakakita sa kalagayan ni Lilian. Nakatatapos lang mabugbog na naman ni Richie. Putok ang labi, may pasa sa panga, maga ang kanang mata, at may mga galos pa. Pati ang mga kuko ni Lilian ay nagsiuslian na dahil siguro sa paglaban niya sa puwersa ni Richie. Nung gabing yon, Popoy at Tasmin, handang-handa na akong ilayo si Lilian sa lugar na yon. Pero bago ko siya ilayo, ay bibigyan ko muna ng matinding leksyon ang hayop na si Richie. Pati sina Chamarta at Chumartin ay isasama ko na rin sa paglayo. Planado na sana ang lahat sa utak ko. Inaantay ko na lang makabalik si Richie. Nang biglang may nasabi si Lilian na hindi namin inaasahan. Kamusta na pakiramdam mo? Uh, okay na po ko, Tita Marta. Thank you po, ah. Teka, ah, anong oras na po? Ay, naku, alas dos na ng madaling araw. Oh, ah, oh! Kamagalala, Iha. Dito ka muna. Kahit mga ilang oras pa. Mukha namang tanghali o bandang hapon pa makakabalik tong si Richie. Alam mo, magpunta na tayo sa barangay. Sobra na talaga eh. Naku, wag po tita. Eh, hindi po pwede. Bakit? Eh, eh, ang alam ko po kasi, mga bata po ni Richie yung mga nasa barangay. Eh, alam nyo na, dahil may position po yung tatay niya, di ba? Ay, nako, ano ba naman yan? Eh, sa polis kaya? Nako, tita, please, wag na po. Ayoko na po ng gulo. Please, tita. Na- nalalasing lang po kasi si Richie. G- ganun lang po talaga siya kapag nalalasing po. Pero, iha, kailangan may gawin tayo. Alam nating mauulit at mauulit ang ganito. Ano? Aantayin pa ba nating mapatay ka niya? Ah. Sumama ka sa akin. Ha? Ano? Sumama ka sa akin, dadalhin kita sa lugar na ligtas. Uh, ano ka ba? Hindi pwede. Mahanap at mahanap lang ako ni Richie eh. Maraming connection yung pamilya niya. Kung bahala Basta, sa'yo. Ayoko. Bakit? Basta. Eh, eh, paano ka ba naman kasi napunta sa walang kwentang lalaking yun? Wala ka bang pamilya, mga kaibigan? Meron. Oh, eh, meron naman. Panasa sila. Asan yung nanay at tatay mo, mga kapatid mo? Kahit yung lola at lolo mo. Masyado komplikado yung sitwasyon. Ano? Mas komplikado pa kaysa sa lagay mo ngayon. Tingnan mo nga yung sarili mo, Lilian. Hindi ko alam kung paano ka kung ano ka dati, kung paano yung buhay mo. Pero ang alam ko, matino kang babae, maganda, may maayos na buhay, na sinira lang ng demonyo na laking yun. <laughs> Wala kang alam, Mike. Eh kung nagsasabi ka kaya... Mike, huwag kang sumigaw! Aalis tayo. Ilalayo kita. Ayoko nga sinabi. Bakit ba? Ha? Bakit? Kasi... Kasi... Ano? Kasi buntis ako! Ano ka? Ano? Buntis ako. Si Ricky ang ama. Siyempre. Hayop. Buntis ka tapos sinasaktan ka niya, ha? Ay, hindi. Hindi niya pa alam. Sasabihin ko pa lang sana sa kanya, kaya alam. Baka, baka hindi niya rin ako maintindihan kasi ka, wala siya sa sarili niya, di ba? Please naman, Mike. Tita, hayaan niyo na lang po ako. Baka po kasi pag sinabi ko sa kanya na buntis ako, baka, baka magbago na po siya. Sige! Sabihin mo sa kanya yan. Antayin natin. Tingnan natin kung magbabago siya. Pero kapag sinaktan ka niya ulit, hindi na ako magdadalawang isip na ilayo ka. Kahit makasuhan pa ako ng kidnapping. Teka, teka, teka, Maiga. Ah. Pagunos dili ka nga. Panigurado, magabago na yan si Richie. Chong, kung ito nga si Lilian, nakasama na Richie araw-araw, hindi sigurado eh. Tayo pa kaya? Hindi nabawasan kundi lalo pang nadagdagan ang galit ko para kay Richie at sa mga nangyayari. Kasi utang na loob naman, Popoy at Asmin, bakit kailangan pang magdalang tao ni Lilian? At si Richie pa, ang ama. Mahirap nang putulin ang ugnayan nila, lalo pang humirap dahil magkakaroon na sila ng anak. Alam ko na kahit si Lilian ay hindi masaya sa pagbubuntis niya. Oo, mahal niya ang bata sa sinapupunan niya, pero kahit ata siya ay hindi tanggap kung sino ang ama nito. Napaisip tuloy ako, Popoy at Asmin. Ano ba talaga ang ugnayan nilang dalawa? Simula kasi nang makilala ko si Lilian, ni isang beses wala siyang binanggit na mahal niya si Richie. Kahit nung tinanong ko sa kanya kung bakit siya nananatili sa poder ni Richie, ang tanging sagot niya lang ay ang mga salitang kailangan o di naman kaya ay ang basta. Wala akong amor na nakita sa mga mata ni Lilian sa tuwing pinag-uusapan si Richie. Hindi pagmamahal, kundi galit at takot ang nababasa ko sa kanya. Malas nga lang, dahil kailangan naming ibalik si Lilian sa mansyon na yon pagkatapos niyang magpahinga ng ilang oras sa bahay namin. Wala kaming nagawa dahil yon ang desisyon niya. Wala rin kaming ibang dapat gawin kundi ang maghintay kung may pagbabago bang mangyayari. Pero lumipas ang ilang araw ay wala kaming naging balita kay Lilian. Sobrang nag-alala sina Chamarta kaya ako na mismo ang pumunta kay Lilian. Lilian, Kumain ka? Oh, ha, anong ginagawa mo dito? Ano ka huwag nakapasok? kang mag-alala. Inabangan ko muna makali si Richie. Sabado ngayon, di ba? Papalipas na naman siya ng gabi sa kasino. At saka, kung di ba naman kasi pabayayan lalaking yun, eh palagi niyang iniiwan bukas yung pinto kapag aalis. Ah, Ang ginagawa mo dito sa likod ng bahay nyo. ah, oh, wala. Nagpapahangin lang. Nga pala. Gusto mong pumunta sa amin para may kasama ka? Nagluto na naman ng spaghetti si Chang Marta. Ay, nako. Hindi, sige, okay lang. Dito na lang ako. <laughs> Sige, samahan na lang kita. Ano? Sinabi mo na ba kay Richie? Ang alin? Yung nasa tiyan mo. Ah, oo. Anong reaksyon niya? Oo, wala. Wala! Mm, okay lang. Anong okay lang? Eh ano bang gusto mo? Magtatalon siya. Lilian, kahit sino lalaki kapag nalamang buntis ang babaeng mahal nila, hindi lang sila magtatatalon. Magtatatumbling pa. Isa eh, hindi gano'n si Richie eh. So, so hindi siya masayang nalaman na magiging ama na siya? Ewan, hindi ko alam. Ano naman yan? Alam mo Lilian, kung ako ang ama niyan, baka nagpahanda pa ako ng salo-salo para sa lahat ng kapitbahay natin. Eh baka naman ikaw talaga ang ama niyan. Uh, Richie! Nasabi ko na nga ba't lumalandi ka habang wala ako eh. Halika nga dito, babae ka! Halika! Richie! Huwag kang makikailang ka! Labas! Tsaka sa labas! Labas sabi! Kundi sasaktan ko talaga itong babaeng to! Labas! Ay, Richie! Labas! Nasasaktan ako! Ano ba? Yan! Good boy! Diyan ka lang ha! Ah. Trespassing ka eh! <laughs> Alam mo, Micah, hindi kita gets. Bakit ka nag-aaksaya ng oras sa babaeng to? Kilala mo ba to? Ha? Alam mo ba kung sino at ano siya? Micah! Micah, umalis ka na, please! Umalis ka na! Manahimik ka dyan! Manahimik ka, Lilian! <laughs> Sabi ni, eh. May taglay ka talagang kalandian eh. Sagad sa buto yung kalandian mo! Yung kakatian mo! Richie, please, Si Micah bumunti sa'yo, no? Hindi! Sinungaling! Huwag inyong... Manahimik ka! Missy! Bitaw mo sila yan! Hindi mo kaya, Maika! Alam ko kung sino ka na singgero lang ako! Alam mo na singgero lang ako! Dati akong militar sa Amerika, baka akala mo! Natanggal lang kasi ako dahil muntik na ako makapatay! Hindi! Demonyo ako, Micah! Demonyo! Hindi lang ikaw muntik makapatay, hayop ka! Demonyo ka ka mo? Pwes, mas demonyo ka sa'yo! Micah! Micah! Micah! Yan! Yan! Micah! Micah, may dugo! Micah! Micah, may dugo lumabas na! Micah, may dugo! Lilian! Baby ko! Talaga? Michael, baby Ayop ka talaga? Malaglag sana yan! Ayop ka? Karma mo yun sa kalandian mo! Halika na! Dadali na kita sa ospital! Bubuhatin na kita! Dahan-dahan! Lilian! Lilian, kumalaw ka na! Hindi kita mabubuhat yan, Lilian! Lilian! Ayop ka! Ayop ka! Ayop ka, Richie! Ayop ka! Lilian! Lilian! Pumatay ka ng demonyo ka! Lilian, wag! Wag! Lilian! Lilian! Lilian, anong ginawa mo? Pinatay niya yung baby ko! Pinatay niya! Pinatay niya! Teka! Teka! Joe! Diyan, tumawag ka na ambulansya, dali! Lilian, halika na! Umapit ka na sa akin, dadalhin kita sa ospital! Lilian! na. Kailangan mo magpalakas. Huwag kang mag-alala. Buhay pa si Richie. Diyan nga ako nag-aalala eh. Bakit buhay pa siya? Mali ba ako ng pagkakasaksak Lilian! sa kanya? Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa mga pulis. Ako na nga aming sumaksa kay Richie. Ano? Hindi. Hindi mo pwedeng gawin yan, Mika. Huwag ka nang kumontra, Lilian. Hindi ako natatakot makulong. Hindi na bago sa akin na makulong at isa pa. Hindi naman sigurado makukulong ako eh. Tiwala ako kila Chong Martin at Chang Martin nilalaban nila ang kaso. Oh my Lilian. Ayoko na, Michael. Pagod na pagod na ako eh. Ayoko na. Gusto ko na makalaya. Kung hindi naman ako makalaya, mas gusto ko na lang mamatay. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kasalanan nila to. Kasalanan nila to. Kasalanan nila lahat to. Oh, sino nila? Sino sabihin mo sa akin at sisingilin natin sila sa lahat ng ginawa nila sa'yo? Huwag na, Micah. Huwag ka na makialam. Tama yeah. na. Huwag mo na idamay palalo yung sarili mo sa akin. Huwag ka na magpakahirap kasi kasi hindi ko naman deserve to, Micah eh. Hindi ko deserve lahat-lahat ng ginagawa mo para sa akin. Lilian. Li Lilian, mahal kita. Hindi. Hindi pwede. Bakit? Oh Ba't sabihin mo? Micah, oh hindi mo ko kilala. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Eh di sabihin mo sa akin. Tigilan mo na yung pagpapahula mo at sabihin mo na lang ng diretso, sino ka ba talaga? Hindi ako bayarang babae, Micah. Matino akong tao dati. Pero dati pa yun. Bago ko nakilala yung tatay ni Richie, si Gilbert. Bago na yung lahat. 18 years old lang ako noon. Naging kirida ako ni Gilbert for how many years? Hanggang sa nalaman ng asawa niya. At alam mo anong ginawa niya, Micah? Hindi niya ako sinugod o sinaktan. Sa halip, nagpakamatay na lang siya. galit na galit si Richie. Kaya naghiwalay kami ni Gilbert. Pero, pero hindi na kontento si Richie doon eh. Kinuha niya ako nang hindi alam ni Gilbert. Pinahay niya ako. Ginamit. Ginamit na ulit, ulit, kasalanan ako kay Richie na dapat kong pagbayaran. Kasi dahil sa akin, dahil sa akin nasira yung pamilya niya eh. Dahil sa akin nawala siya ng nanay. dahil sa akin. Ano, Micah? Ngayon, ngayon masasabi mo ba sa akin na mahal mo pa rin ako, ha? Ano? Mahal kita. Kalokohan! Mahal kita. At anong kapalit? Wala. Kinungaling. O di sige. Palayain mo yung sarili mo. Yun ang kapalit. Lilian, oo, parehas kaming demonyo ni Richie. Pinagkaiba lang namin, ako naging tao muna bago maging demonyo. Si Richie, mula nang pinanganak siya, balot na siya ng kasamaan. Magkaiba kami. At gagawin ko ang lahat para maprotektahan ka lang. Paano mo ako mapoprotektahan kung nasa kulungan ka? Nagawa ako ng paraan. Saan mo ako umami sa mga pulis? Lilian. Sasabihin ko self-defense. Totoo naman eh. Kasi sinaktan niya ako at nakunan ako dahil sa kanya, di ba? Nawala yung baby ko nang dahil sa kanya, Micah. Kaya mas may laban ako. Sasabihin ko lahat-lahat ng kayo pang ginawa niya sa akin. Please, Micah. Kung magiging malaya man ako mula sa kung ano o sino man, gusto ko ako yung may gawa. Dahil lumaban ako at hindi dahil may ibang tao na naman ang kumilos para sa akin. Please. Please, God. Sige, Lilian. Hahayaan kitang gawin ang gusto mo, pero tandaan mo. Tandaan mo, ah? Andito lang ako. Wala akong hihinging kapalit. Gusto ko lang na mabuhay ka. At hindi lang mabuhay na humihinga, kundi mabuhay ng masaya. Popoy at Asmin, doon lang ako tuluyang naliwanagan sa totoong relasyon nila. Kaya naman pala ganun na lang kontratuhin ni Richie si Lilian. Tila ginagantihan niya si Lilian sa nangyari sa kanyang ina at sa kanyang buong pamilya. At ito naman si Lilian ay kumbinsidong obligado siyang pagdusahan ang kasalanan niyang pakikipagrelasyon sa ama ni Richie. Inamin ni Lillian sa mga pulis na siya ang nakasaksak kay Richie. Self-defense gaya ng pinag-usapan namin. Dumating ang mga kaanak ni Richie sa ospital pero wala ang ama nitong si Gilbert. Hindi na nagsampa pa ng kaso ang kampo ni Richie. Samantalang si Lillian naman ay ayaw na ring humaba pa ang gulo. Sa ngayon, nakalaya na si Lillian mula kay Richie Malayo na sila sa isa't isa. Wala na rin akong naging balita pa kay Richie simula noon. At kami naman ay lumipat na ng bahay at isinama namin si Lilian dahil hindi pa niya kayang bumalik sa sarili niyang pamilya. Sa ngayon ay unti-unti pa rin siyang ah, nagre-recover mula sa lahat ng nangyari. Regular siyang pumupunta sa psychiatrist para tulungang mapabilis ang kanyang mental at emotional recovery. Alam ko po, Paya Tasmin, posible ang naging sitwasyon ni Lillian at Richie. Pwedeng hindi lang sila ang ganun. Sa mundo naman nating ito, lahat ng klase ng kasamaan ay posible. Kahit kanino, pwedeng mangyari. Depende na nga lang kung ikaw ang salarin o ikaw ang magiging biktima. Sa storya kong ito, hindi man ako ang biktima o ang salarin, ay malaki pa rin ang naging epekto sa akin ng lahat. Sabihin na nating napagbago ako ng karanasang ito. Itinigil ko na ang lahat ng mga iligal kong gawain at humanap na ako ng matinong pagkakakitaan gusto ko kasing ako na ang mag-alaga at pumrotekta kay Lilian. At para magawa ko yun, kailangan kong ayusin pati ang sarili kong buhay. Nanggaling sa pagmamalupit ng isang demonyo si Lilian. Hindi naman ata magandang isang demonyo rin ang paglilipatan niya. At sa kabila ng nakaraan niya, hindi pa rin nagbago ang nararamdaman ko para kay Lilian. Wala akong karapatang husgahan siya dahil parehas lang kaming may madilim na nakaraan. At ayos lang, Popoy at Asmin, kahit hindi masuklian ni Lilian ang pagmamahal ko. Masaya na akong matulungan siyang mabuhay ng normal at maging masaya ulit. Maraming maraming salamat Popoy at Asmin sa oras na inilaan ninyo para basahin ang sulat kong ito. Nagawa ko tong sulat para maibsan ang mga naipon kong emosyon sa loob ko. Malaking tulong talaga ang programa nyo. Sana magtagal pa kayo ng marami pang taon. Salamat ulit. Gumagalang, Maika. Dear MOR Mga kapamilya, ang orasan natin 2 minutes eh, bago mag 2 in the afternoon. Eh, yon ang naging ending Ah, medyo wala pa rin kalinawan pero buti naman at ah, para sa akin, okay, nakakawala na rin si Lilian sa pagmamalupit nitong si ah, Richie na meron palang bahid paghihiganti yun, Hasmin. Eh, gano'n na nga yun. Yun talaga si Richie talaga ang ah, nagpauso ng hashtag hugot. Matindi ang pinaghugutan. Ah, okay. Kala ko hugot bang bang. Charing! Ah. Pero anyway, mga kapamilya, ayan nga ang ending. Datapwat, ah, bagamat na paghiwalay na nga ni uh, ni Mi- Maika. Maika mm. si Lilian at si Richie eh medyo parang malabo pa rin naka ano na ba si ano hindi pa hindi si pa. Maika na, na nakamit na ba niya ang matamis na oo ni hindi Lilian pa. hindi pa rin diba? hanggang sa ngayon pero ang maganda ngayon kasi eh, okay na okay na tumulong si Maika kay Lilian sa recovery niya tama at saka maganda dito talagang makikita natin na tinrabaho din naman ni Maika mm-hmm. yung pagiging uh, hindi lang pagdidiskarte, sabihin natin eh. Pagiging kaibigan kay, na rin. Correct, mm yung pagiging kaibigan, yung talagang wagas at saka yung pure na pagtulong doon at malasakit niya Aha. kay Lilian. Hindi natin masasabi na uh, ay nag-take advantage lang ito dahil nga kinailangan ni Lilian talaga ng isang kaibigan or isang taong tutulong or magtatanggol sa mhm. kanya. Mm-hmm. Uh, para sa akin, uh, he came in the right place and in the right time. Yan, pero uh, sa mga maling uh, sitwasyon, kung paano natin titignan, 'di ba? Parang mali, parang nagkakagulo, mm-hmm. pero hindi kailangan mangyari talaga 'yon para matigil na rin itong si Richie na patuloy na hindi lang sirain yung buhay ni Lilian. Sinisira rin ni Richie yung sarili niyang buhay Tama. dahil sa ayaw niyang uh, dahil sa hindi siya marunong magpatawad at uh, para siyang ano eh pinaparusahan niya si Lilian sa mga mga nakaraan pang ano. Tama. Uh, ah, At saka kaya alam mo, yan naman sasabi ko sa kwentong yan, talagang uh, meron talaga tayong mga katapat natin. Kung mm-hmm. ikaw eh bad boy, may katapat ka ring bad boy. Yan, kung baka mas bad eh, boy pa sa'yo. Correct. Kaya, Hindi ah. na question kung may uh, pera yung uh, bad boy na yun o ano, basta meron kang correct. katapat. Kung katulad mong ready din siyang bumangbang, uh-uh. di ba, at magpakamatay, ay good luck sa'yo. Yeah. Kaya huwag kayo masyadong mag-angas-angas dyan. Ganun. Mm-hmm. Anyway, basahin rin natin ang mga texture actions ng ating kapamilya. Popoy at Hasmin, grabe nang ilabot ako sa mga narinig ko. Naiyak ako at uh, may mala sa demonyo tong si Richie. Dapat talagang mamatay. Hmm? Ayan, kawawa naman si Ate Lilian. Kuya Maika, grabe naman sobrang mahal si Lilian kahit ano talaga. Eh, magagawa natin Ayan, kapag mas, nasaktan tayo, kahit ang pumatay, magagawa natin sa sobrang galit. Kaya mo yan, Kuya Micah. Life must go on. Just pray and always trust God. Di man tayo bibigyan ni God ng pagsubok na hindi naman natin kayang malagpasan. Yun. That's pero coming from Diyos. Oh, ah. pero buhay to si Richie. Ah. Correct. Oh. At saka wag naman natin i-wish mamatay. Oh, ah, wag naman. Makulong na lang. Wag naman. Al- alam nyo, kung uh, mamatay lang, matatapos na yung problema niya. Tama, uh, hindi pero, siya makakapagdusa. Oh, hindi siya makakapagdusa. Ganyan yun eh. Uh, ito, sabi niya hmm, ano to, resume. Sabi niyo, resume na pagdaanan ni Ate Lilian. Ah, grabe ang napagdaanan ni Ate Lilian. Sana maging maayos na siya. At si Richie naman, eh sana makakuha, maka, makuha niya ang uh, magpatawad dahil kung uh, naging kabitman ni Lil, uh, si Lilian ng tatay niya, sigurado akong may dahilan siya. Ang ganda ng story, grabe. I love MOR talaga. Yun. Kasi Correct. parang uh, ah, isin, uh, ah, ano to, parang kinuha ni uh, Richie na, Hasmin, yung uh, responsibilidad Inako. ng pagpaparusa kaya uh, kay Lilian. Hindi ba pwedeng uh, ipagpasa Diyos mo na yan? Tama. Ayan. Kita mo, uh, ikaw rin. May effort ka pang gumawa ng plano, kuya. Ha? Oo, eh, ikaw rin. Kita mo, gumagastos ka pa habang naghihiganti ka. O, di ba? Tapos uh, masasaksak ka pa habang nag- nang naghihiganti ka. Tapos uh, inom ka ng inom. Ay, ang uh, lapay mo, kumusta naman? Magamagana. Tama. <laughs> Sinisira mo yung buhay mo. Anyway, maraming salamat po sa mga iba pang nag-text kay Beng Hunelas at kay Lisel Roma Santa. Thank you so much po sa inyong uh, lahat. Ayan, at uh, yun na nga, well, yun na masasabi ko dun po, Poy. Uh-huh. Eh, good luck sa'yo, Kuya Richie. Sana eh, ngayong parehas na kayong tumuwid ang landas. Tama. Di ba? Naging maayos mga buhay. Na. May pagkakataon na para uh, bumuo ulit ng bagong hmm uh, buhay at bagong pagsasamahan. Yan. Kung hindi man na uh, relasyon bilang uh, magkasintahan, eh, relasyon bilang uh, mabuting magkaibigan. Sa tingin ko naman, marami ka na napatunayan, Maika, dito kay uh, Lilian. Tsaka masaya ang uh, gusto ko kasi dito sa personality ni Maika. Masaya siya para kay Lilian sa kahit ano pa kahit na hindi pa siya kahit hindi pa kaya uh, i-compliment Correct. yung pagmamahal na ibinibigay. Talagang tunay siyang naging kaibigan. Yan, Ganon. at tunay na nagmamahal. Correct. Mga kapamilya, ang uh, programang Dear MOR inihatid sa atin ngayon ng EO Executive Optical. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical today for expert eye care ng Nissan at ng TGP, The Generics Pharmacy. Happy Ayan. happy listening muna kina Daryl Salvador na nakikinig sa Baliw Iwag, uh, ah, Bulacan at uh, ganun na rin. Uh, ah, ito, sandali ha. Mm-hmm. Ang uh, EO Executive Optical. Ayun, EO Executive Optical Marketing Department. Sina Shelo, Mark, Don, China, Kai, okay, uh, Chel, Maha at ang uh, mga nakaantabay lagi dyan sa uh, ha, sina engineer uh, sa engineering <laughs> engineering department sa Marikina si James uh, Ronel at uh, syempre si uh, Denmark maraming maraming salamat sa inyong uh, laging pakikinig Correct. lang ha meron pa si TJ mm. Ayan si TJ na nakikinig ngayon na nasa Brent and uh, ang uh, Angelo Barbershop dyan sa may uh, Taal, Batangas. Ayan, Ayan at syempre, binabati ko rin ang happy listening sila Erica, May, Adjali, Juliana, Kuya Bong JR Olive Dolor Julie. Ayan, at uh, si Ate Jennifer ng mga taga uh, Dominguez Street sa May Malibay. At kaya sa kasambahay na si Pochi. Hi, Pochi. Ayan, uh, pinapabati yan ng aking nurse na si Dino. Hello, happy listening Ate Pochi. Yon, para sa inyong mga sulat, mga storya ng buhay, hinihintay na po namin yan dito sa Dear MOR. Mag-email na po kayo sa dearmor1019 at yahoo.com. Kung hindi marunong mag-email, walang problema. Ito po ang aming address. Pwede kang uh, magpadala via snail mail o pumunta ng personal dito sa aming istasyon. Isulat mo na to. ABS-CBN Corporation, Sergeant Esguera Avenue, Diliman, Quezon City, care of Dear MOR. Nakasama niyo po kami. Ako si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Manatili kayo ng katutok. Dito lang yan sa MOR. 101.9 My Only Radio for, for life. life.